Խորհրդի հերթական երրորդ նիստում հիմնականում քննարկվել են Շուշիի թանգարանների եւ մասնավոր հավաքածուների հաշվառման եւ վերահաշվառման հարցերը։ Խորհրդի նախագահի տեղակալ Լեռնիկ Հովանիսյանի խոսքով ի սկզբանե պարզ էր, որ հսկայածավալ աշխատանք է սպասվում։ Այս ընթացքում կատարվել է բավականին աշխատանք եւ դրանք շարունակական բնույթ կկրեն, հատկապես մասնավոր հավաքածուների պարագայում։ Ամբողջ հանրապետության տարածքից կոնկրետ թանգարանային ցուցանմուշների կորուստը 20885 կտոր է, ինչն ապացուցելու համար խորհուրդը երբեմն խնդիրների առաջ է կանգնում, քանի որ շատ դեպքերում չեն պահպանվել դրանց լուսանկարները, իսկ գույքամատյանները մնացել են օկուպացված տարածքներում։ Այս պահին ցուցակագրված է Շուշիի ցուցանմուշները, ասում է Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Շուշին առանց պատմության թանգարանի, առանց որոշ մասնավոր հավաքածուների, առանց օրինակ Շուշիի պատկերասրահի արդեն մոտ 2448-ը ցուցակագրված է։ Կան հավաքածուներ, որ ամբողջական են։ Օրինակ Նարեկացի արվեստի միության, որը հենց պատկանում է Նարեկացի արվեստի միության, ամբողջական մենք ունենք։ Մենք ունենք Շուշիի քանդակների ուրակի ամբողջական 51 քանդակների եւ լուսանկարները եւ նրանց բնութագրությունը։ Շատ կարեւոր է որ նաեւ ունենանք բնութագրությունը, որպեսզի մեր աշխատանք օրենքը եւ նաեւ այն կազմակերպությունները, որոնք ցանկություն են հայտնել մեզ օգնելու այս հարցում, իրենք ունենան ամբողջական պատկերացում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի միջազգային ատյաններում մեր մշակութային ժառանգության կոնկրետ այդ տարերը ճիշտ պաշտպանել։ Լեռնիկ Հովանիսյանը կոչ է անում հանրությանը համագործակցել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ։ Ցանկացած ինֆորմացիա կարող է օգնել փաստահավաք աշխատանքներն արագ եւ ավելի համակարգված կազմակերպելու համար, ասում է օրինակ հադրուտի երկրագիտական թանգարանի հետ կապված թե լուսանկարներ, տարբեր ցուցանմուշներ, եթե ունեն, կխնդրենք, որպեսզի տրամադրել ԿԳՄՍ նախարարության մշակութային ժառանգության եւ արհեստների բաժնին կամ դիմեն ԿԳՄՍ նախարարություն, որպեսզի այդ ամենը մենք կարողանանք հավաքագրել եւ տանք աշխատող խմբերին, որպեսզի նրանք համապատասխան ցուցանմուշների նկարները նույնպես կցեն, որովհետեւ իրոք սա թիմային աշխատանք է եւ կարծում եմ, որ մեկս մյուսին պետք է օգնենք, որովհետեւ շատ կարեւոր է։ Հաջորդ Երկրորդ նիստին կներկայացվի Հադրութի շրջանում թողած մշակութային ժառանգության հարցը, ասում է Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով խորհրդի փաստահավաք աշխատանքները շարունակվում են տարբեր ուղություններով պատրաստ կլինեն մոտ ժամանակներս նաև անշարժ նյութական մշակույթի հոշարձանների եւ իսլամական մշակույթի հոշարձանների ցանկերը, որոնք նույնպես կքննարկման կդրվի խորհրդի նիստերում եւ համապատասխան որոշումներ կայացվեն։ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրների հանդեպ միջազգային հանրության ուշադրությունը վերջին շրջանում աճել է, ասում է խորհրդի նախագահի տեղակալը։ Պետնախարար Արտակ Բեկլարյանը բարձր է գնահատում խորհրդի ձևավորումից հետո իրականացված աշխատանքը, որն իրականացվել է խորհրդի անդամների եւ պետական տարբեր մարմինների հետ համատեղ։ Արդեն կան բավականին շատ հավաքագրված տվյալներ, վերլուծություններ, ամբողջական փաթեթներ, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Բավականին շատ տվյալներ հավաքագրել, ամփոփել, վերլուծել, որ փաթեթներ արդեն ամբողջական ունենք։ Իհարկե, դեռևս բավականին մեծ աշխատանք կա կատարելու եւ տվյալները ամփոփել Նաև խնդիրներ ունենք պատշաճ ներկայացնելու հավաքագրված տվյալները։ Իհարկե, այս ընթացքում ոչ միայն մենք ենք աշխատել, այլ ճագերտավոր ադրբեջանական կողմերը շարունակել աշխատանքը, այդ թվում մշակութային ժառանգության ոչնչացման, վանդալիզմի դեպքերը։ Նիստին ներկա էին մարդու իրավունքների պաշտպանը, օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Քննարկմանը տեսակապով մասնակցել են նաև Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներ եւ ոլորտի առաջատար փորձագետներ։ Նրանք հանդես են եկել իրենց կատարած աշխատանքների ամփոփ զեկույցով եւ առաջարկներով։ Որոշվել է հաջորդ շաբաթ կազմակերպել շնորհանդես նվիրված Շուշիի թանգարաների եւ մասնավոր հավաքածուների հաշվառման եւ վերահաշվառման արդյունքներին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։